om op perde vervoer en om bij zijn vaders begraven in die staat van David. Die 22ste vergeidel die, sy seens en sy broers, 12, die 23ste vir Masiot, sy seens en sy broers, 12, die 24ste vir Romtie Jezer, sy seens en sy broers, 12.